Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այսօրվա մեր հանդեսի հյուրն է արմատներով Արցախցի երգչուհի մեծո սոպրանո Աննա Մայլյանը, ով վերջերս ֆրանսիական նայիրի կվինտետի հետ ելույթ է ունեցել Ստեփանակերտում։ Նախ հակիր ցանոթություն երգչուհու անցած ուղուն եւ գործունեությանը։ Ծնվել է Երևանում, սովորել է Ռոմանոս Մենիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, ապա ուսումը շարունակել Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, ավարտելով նաեւ ասպիրանտուրան։ Շարունակել է կատարելագործվել Լեհաստանի Մոցարտ, Ֆրանսիայի Վիլեկրոս, Ռումինիայի Հարիկլեա Դարքլե ակադեմիաներում վարպետության դասեր է առել Ռումինիայում, Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, սովորելով այնպիսի նշանավոր դասախոսների մոտ, ինչպիսիք են պրոֆեսորներ Կերստին Մայերը Շվեդիա, Եվա Բլահովան Չեխիա, Աննա Ռեյնոլսը Գերմանիա, Մարիանա Նիկոլեսկոն Ռումինիա, Կարոս Միթը Շվեյցարիա եւ Արաքս Դավթյանը Հայաստան։ Հանրապետական եւ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ 1994-ին Երևանում Կոմիտաս 125 վոկալ մրցույթում արժանացել է առաջին մրցանակի։ 1996-ին ավստրո-գերմանական եւ հայ երգի հանրապետական մրցույթում առաջին մրցանակի։ 2000 թվականին Ռումինիայում Հարիկ Լեա Դարկլեի անվան միջազգային մրցույթում ոսկե մեդալի եւ դափնեկրի կոչման։ 2001-ին Իտալիայում Իբլա Grand Prize միջազգային մրցույթում արժանացել է դափնեկրի կոչման հայ եւ արևմտագերմանական երկի յուրահատուկ մատուցման համար։ 2003 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի, իսկ 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչման։ 1998-ից դասավանդում է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի դասական երգի ամբիոնում, 2010 թվականից դոցենտ։ 2006 թվականին հիմնել եւ ղեկավարել է էթնովոկալ երյակը։ 2007 թվականին Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է Տարվա լավագույն ժողովրդական ալբոմ եւ Տարվա լավագույն ժողովրդական երգչուհի գոչումներին։ Երկացանքը լայն է, հայ ժողովրդական եւ հոգեվոր, դասական եւ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից մինչեւ եվրոպական հնագույն երաժշտության, գերմանական դասական եւ ռոմանտիկ, ֆրանսիական, իտալական եւ ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Ժամանակակից հայուհու ինքնատիպ կերպար է Աննա Մայլյանը։ Նա համոզված է, որ հայ կանայք ծննդյան օրից կարելի է ասել մորկաթի հետ ստանում են առաջին եւ կարևոր խրատը՝ գնահատել եւ հնազանդվել իրենց տղամարդկանց, ինչը կարևորում է որպես հայ ընտանիքների հիմնասյուներից մեկը։ Իմ ընտանիքում միշտ եղել է փոխհմբռնման իրար հարգելու մտնոլորտ, եւ ինձ խորթ են այլ տարբերակները։ Մենք միշտ ընտանիքում միասին ենք քննարկել բոլոր խնդիրները եւ միասին ենք գտել լուծումները։ Ես խոնարհվում եմ այն տղամարդկանց արչեվ, որոնք կարողանում են ըստ արժանվույն գնահատել իրենց կողքին գտնվող կնոջը։ Միայն կողքինի թարգելով է, որ կարող է արժանանալ նրա անկեղծ սիրուն, վստահեցնում է երկչուհին։ Thank you. Քանի որ երկչուհու Արցախյան համերգը կայացել է վերադարձի դասական երաժշտության 8-րդ փառատոնի շրջանակում, մեր զրույցն սկսեցինք այդ համագործակցության առնչվող հարցից։ Առաջին անգամ եք վերադարձի փառատոնում։ Այո, վերադարձի փառատոնում առաջին, բայց համագործակցությունը Մարիամ Շահինյանի հետ եղել է, կապված իտալական քարյակի հետ։ Ելույթը առաջինը չէ, բայց կոնկրետ այս փառատոնի մեջ այո, առաջինն է։ Իսկ Նայրի Գվինտետի հետ ծանոթացել եմ տարիներ առաջ Երևանում, միասին համերգներին կունեցել։ Այս տարի նույն ծրագիրը ինչ որ այսօր ընկնդրեցիք, եղավ նաև Փարիզում, մեծ հաջողության արժանացավ եւ այդտեղից գաղափար ծնվեց, որ վերենք Երևան եւ իհարկե գալ գալով Երևան կվինտետը չէր կարող բաց թողնել, հնարավորությունը լինել եւ Արցախում, մանավանդ որ իմ Արմատի մի մասն էլ Արցախից է։ Ձեր կարծիքը այս փառատոնի մասին, ինչպես է գնահատում։ Փառատոնը միշտ էլ փայլուն է անցնում, հրաշալի հրավիրյալներ են միշտ լինում, երաժիշտներ եւ միշտ լեփլեցուն դահլիճներով է անցնում։ Ես դա գիտեմ, որտեվ չի ստացվում հաճախ լինել որպես ունկնդիր, բայց ընկերներ ունեմ, որոնք բաց չեն թողնում ոչ մի համերգ։ Կարծում եմ այս խումբը Մարիամ Շահինյանի, որը կատարում է կազմակերպչական աշխատանքները սիրով, մեծ մասամբ энտուզիազմն է, սերն է հանդեպ երաժշտություն գործում եւ ցանկությունը շատ լավ ծրագրեր ներկայացնել, դա ամենակարևոր բանն է։ Երբ զգացիք, որ երկն է ձեր գոչումը։ Ես չեմ զգացել նման բան, ուղղակի այդպես ստացվել է, վաղ մանկուց եմ երգում, բայց քանի որ եղել եմ միշտ երաժշտական անշուշտ, անշուշտ եւ մայրս եւ հայրս իրենք շատ մեծ երաժշտասերներ են եղել, չլինելով պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, բայց պրոֆեսիոնալ ունկնդիր են եղել եւ հայրիկս իմպրովիզատոր է եղել, տարբեր գործիքների վրա նվագել է։ Մայրս էլ բացառիկ լսողություն ունի եւ շատ լավ գիտի երաժշտություն, այնպես որ միակ պրոֆեսիոնալ երաժիշտը ես ստացվեցի այդ ընտանիքում Աննա Մայլյանն առանձնանում է հայ հոգևոր երկերի ինքնատիպ մեկնաբանությամբ, ինչը միանշանակ լավ է ընդունվում եւ մասնագետների եւ ունկնդիրների կողմից։ Նույնիսկ չսիրող մարդիկ հավանում են, այսինքն ժանրը չսիրող։ Էլ չասեմ, որ ինձ հետ նույնիսկ այդպիսի դեպք է եղել, որ սրճարանում նստած է եւ ինձ մտեցավ ռեստորանային երգիչ, зерքերը բացած եկավ դեպի ինձ, ես վախեցա, բայց ինքը գրկեց ինձ եւ ասեց՝ «Ցավը տանեմ, ես ինչ լավ ես կատարում»։ Իսկ ժանրին քաջածանոթների հետ մի փոքր դժվար է իհարկե, որովհետեւ այսօր աշխարհը գնում է առաջ նոր գաղափարներով։ Ես խոսում եմ մասնագիտական գաղափարների մասին, որը պետք է բերի ել էլ ավելի հետաքրքրություն հանդեպ ժանրը։ Իսկ մեր երաժշտագետների բնագավառում կա մի փոքր մտածելակերպի խնդիր, որը չի խոչընդոտում այնքան այս ժանրի ռոպագանդան։ Սա խնդիր է, բայց ոչ գլոբալ ինչ որ ծանր խնդիր է, որովհետև ի վերջո երաժշտագետը երաժշտագետ է, կատարողը պատմություն շարժողն է։ Եվ կատարողը իր մեկնաբանությամբ շարժում է ժանրը առաջ։ Ես ելի խոսում եմ ճաշակով եւ մասնագիտորեն զարգացած կատարողի մասին։ Բացարձակ չեմ շեղվում բնօրինակներից, բայց այսօր այնինչ որ լսեցիք այս կոլեկտիվի խմբի մեկնաբանությամբ, այդ նվագակցությունը գրել է Ռուբեն Ալթունյանը, այս Այսինքն շարականները པարզ է որ ակապելա են կատարվում հիմնականում եւ ես կողմ եմ դրան, որովհետեւ այնքան գեղեցիկ են, որ ոչ մի ուրիշ բան պետք չէ, բայց համերգային տարբերակները լինում են շատ-շատ բազմատեսակ, կազմակերպիչները լինում են տարբեր տեսակի եւ պահանջները լինում է տարբեր։ Այս ծրագիրը գրվել է հատուկ Ֆրանսիայում հայկական մշակութային օրերի համար եւ Ռուբեն Ալթունյանը հատուկ պատվեր է ստացել գրելու նվագակցություն։ Դրա համար մենք այսօր ունենք սա։ Պատվիրատուն բարձր ճաշակի եւ որակի կազմակերպիչ է եւ նա չէր կարող սալվել։ Մենք չէինք կարող ամբողջ ծրագիրը ակապելա ուղակի ներկայացնել։ Սա տարբերակ է։ Եվ ով ասեց, որ ժողովրդական կամ հոգեվոր երաժշտությունը պետք է փոշու տակ մնա եւ չունենա զարգացում։ Գիտեք, շատ ինքնատիպ մատուցում եմ դասական երկի։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ նկատվում է եւ աշխատում եմ միշտ, որ լինի բնական մեկնաբանություն։ Ինքը երկը արդեն ամբողջական մի կերպար է ներկայացնում եւ այդ կերպարը պետք է անպայման փոխանցես հանդիսատեսին։ Երբ ներկայացում եք։ Շատ ուրախ եմ, որ նկատել եք, շատ ուրախ, որովհետեւ կամերային ժանրը ինքը ապահովում է դա, ինքը շատ ավելի բարդ է օպերայինից ըստ ինձ, որովհետեւ կամերային համերգի ընթացքում դու պետք է կերպարանա տեղափոխվեց եւ ներկայացնեց շատ-շատ-շատ տարբեր կերպարներ, լեզուներ։ Արցախյան համերգային ծրագրի եւ ընդհանրապես իր համերգային ծրագրերի մասին Աննա Մայլյանը մանրամասնեց։ Կոնկրետ այս ծրագիրը, քանի որ Հայկ Դավթյանի կողմից էր կազմված, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ իրեն, շատ հաջող է, իհարկե ես շատ սիրում եմ այս նախագիծը։ Սա այսպես ստացվեց, իսկ ընդհանրապես իմ ծրագրերը հիմա մեծ մասամբ բավականին խորի մաստ մաս է։ Այո, այո, այո, իհարկե։ Իսկ ընդհանրապես ես հիմա այլ ավելի անդրադառնում եմ մեկ դերասանի թատրոնին։ Ծրագրերը 1 ժամից ավել չեն տևում եւ լեյտմոտիվով այսպես երգերը իրար հետ կապված։ Այսօրվա հայ երգարվեստում եւ հայ երաժշտարվեստում նստում։ Ինչն է ձեզ մտահոգում։ Ինչն է ցավ պատճառը։ Չեմ վախենում։ Գիտեք ինչ, միշտ էլ կան ինչ որ մտահոգություններ, միշտ էլ կան ինչ որ բաներ, որ ներվայնացնում են եւ տխրեցնում են, པարզ բան է, բայց այսպիսի մի գաղափար է վերջերս իմ մեջ ծագել, որ եթե շուրջդ կա շատ աղբ, դա նորմալ է։ Այսինքն այդ աղբից ի վերջո այնքան պետք է հոգնի ժողովուրդը, որ ուզենա լավ բաներ լսի, ուզենա մաքրի այդ աղբը։ Ինքը չի կարող ապրել կեղտոտ բնակարանում։ Ինքը պետք է անպայման մի օր հասկանա, որ պետք է այդ բնակարանը ես միշտ լավատես եմ եղել եւ ժամանակս չեմ ուզում ծախսել վատատեսության նվնվոցի վրա։ Ես այսօր ունեմ հոյակապ աշակերտներ, ուսանողներ, որոնցից մեկը Արցախի ուսումնարանի բաժնի վարիչն է Նանա Ֆարաշյանը, շատ ուրախ եմ դրա համար, իր հաջողությունների համար։ Կարծում եմ, որ հենց ուսանողների հաջողությունները այդ ապագա սերունդը, որ դու ունես արդեն շարունակություն, դրանից լավ բան լինել չի կարող։ Հաջորդ հարցս կանխեցի կա շարունակություն, ուրեմն եւ երիտասարդություն հարաբերվում է դասական երաժշտությանը սիրով։ Սիրով, շատ մեծ սիրով եւ պատրաստակամությամբ ամբողջ ովին գիտակցելով այդ քաղցր բերի կարեւորությունը։ Մի քանի օր առաջ ձեր ծննդյան տոնը նշեցի։ Այո։ Մի առիթով ասել եք ծննդյան տոները պիտի համերգով նշեք։ Այդպես էլ եղավ։ Կարելի է ասել, որ սա էլ այդ համերգների Անշուշտ ամսի 23-ին ծննդյանս օրը մենք բուրըն փորձի մեջ էինք, փորձեր էինք անում հայկի հետ եւ համարում եմ, որ շատ լավ ծնունդ է։ Մյուս օրը համերգ, հետո Արցախ, այսպես ավելի հաճելի է։ Ինչով է զբաղված երկչուհին այսօր, ինչ ծրագրեր ու մտահղացումներ ունի, ինչ գործունեություն է ցավալում եւ ինչ նախագծերի է մասնակցում, այս եւ անձնական բնույթի այլ հարցեր մեր սրույցի առանց կդարձան։ Ես հիմա ծավալում եմ կազմակերպչական գործունեությունը, քանի որ ունեմ իմ սեփական երկարվեստի կենտրոնը եւ օգնում եմ երիտասարդ երգիչներին, կատարողներին, որը շակիորեն պրոդյուսերական աշխատանք եմ անում, հնարավորինս, այսինքն շատ բաներ չեմ կարող անել, ընտրում եմ երիտասարդներին, բայց հիմա արդեն ցանկացողներ կան ներգրավելու այդ աշխատանքի մեջ եւ ես փորձում եմ իրենց ուղղություն տալ, որպեսզի ճիշտ ծրագրերով ներկայանան։ Բացի այդ, աշխատում եմ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտ ինստիտուտում որպես համերգային բաժնի ղեկավար, բացի այդ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնում համերգային ծրագիրների խորհրդի անդամ եմ։ Սկսելով Սաղմոսից, Սաղմոս վարպետներ, էթնոերյակ, այսինքն միշտ կան նոր ծրագրեր։ Միշտ կա եւ ի վերջո այդ ամեն ինչը կազմակերպչական, դասական պրոդյուսինգի մեջ է լցվում եւ բարբերաբար այդ ծրագրերը, որը ես ներկայացնում եմ երիտասարդ կատարողների հետ, շատ մեծ հաճույքով, սիրով։ Ուրիշ ինչ եք այդպես ավելի լավանում, ինչպես երբ <laughs> կամ ձեր թաքնված տաղանդի մասին։ Ամեն ինչ արվեստի հետ է կապված, շատ համեղ ճաշեր եմ ուփում։ Ես շատ եմ սիրում ձերքի աշխատանք, շատ լավ նկարում էի մի ժամանակ։ Հիմա ժամանակս ուղակի չի չի հերիք։ Որտեղ նկարել դա միշտ է, իսկում եմ մարդը, եթե մի անգամ սկսում է։ Դե ամեն բան, գիտեք, արվեստի բնագավառը այնպեսին է, որ եթե մեկ շնորհք կա, մյուս շնորհքն էլ է բացվում, բայց քանի որ ժամանակի խնդիր կա, այսքան կազմակերպչական եւ դասավանդման աշխատանքների հետ կապված եւ ինքս էլ դեռ երկում եմ, փառք Աստծո, այս ամենը մի փոքր բարդ է, ուրիշ զբաղմունք ունենալ اللهم اشهد ժամանակի սղությունն է պատճառը, որ Անամայլյանը մենակ է, թե չեմ կարծում։ Դա այդ նման ինչ է ասում, ինչով չենավ չերաստեկար մելավ յարի։ Չէ, չէ, դա չի պատճառը, բնականաբար դա չի, ուղղակի ամեն նշաձողը շատ բարձր է։ Կա նման բան, կա նման բան։ Այո, չէ, հետո գիտեք ինչ, արվեստագետ երկ երկչուհու հանգիստը ապահովող մեկը չի գտնվում, որ հանգիստ վերա, այսինքն ժամանակ պետք է լինի, որ դու հանգիստ կհանգստանաս իսկ կենցաղը մի փոքր խանգարում է դրան։ Չի խանգարի, եթե կողքը հայտնվի հասկացող մեկը։ Ինչքան էներգիա կա, որ ամեն ինչ համար է գերի։ Չէ, ճիշտ, հասկացողի խնդիրն է։ <laughs> Այնքան շատ ուրիշ ուրախություններ կան եւ երջանկություն կա։ Արցախում ես կտեսնենք ձեզ նորից։ Ես մեծ ուրախությամբ նույնիսկ կապրեի Արցախում, պատկերացրեք, <laughs> որովհետեւ մի անգամ իմ լավ բարեկամը ասաց, որ երբ Ստեփանակերտը տեսնում եմ արդեն հերվից շունչս բացվում է, հիմա ինձ է փոխանցվել <laughs> դա Եվ ես շատ ուրախացա, որ այս անգամ 1 տարի չէ եղել նոր շենք է տեսա շատ շատ զարգացած փողոցներ կոկիկություն այնքան ուրախացած եք պատկերացնել շատ Ամեն վերջին անգամ 2008-ին էի կասել կամերայինի հետ չէ նրանց հետո համերգ չեք ունեցել Չէ ես անցյալ տարի եկա այցելելու զինվորներին պաշտպանության նախարարության հետ մենք եկանք դիրքեր եւ անմոռանալի այցելություններ իսկապես այնքան ուժով լցվեցի որ Դե արմատը կանչում է ամեն դեպքում։ Վերջապես այս հրավերը համերգի խորհուրդը ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին է նվիրված։ Դուք տեսնում եք լույս թունելի վերջում, ինչ զարգացումներ, հնարավոր է հայ-թուրքական հաշտություն։ Մեզանից է կախված դիմա, էսել եմ ես հաճախ քննում իմ մեջ, որ պետք չի անվերջ ինչ որ սենց լացել, տխրել, ինչ որ զոհի կերպար ընդունած։ Այսօր խնդիրներ ունենք, որ կարող ենք շտկել, ինքներս շտկենք եւ աշխարհին շուրգանք մի ուրիշ դեմ դեմքով, որ աշխարհը կռանա իսկապես ասի Այսինքն հենց մշակույթին է վերապահվում այդ վերնախիվը Այսինքն ոչ միայն մշակույթին, քաղաքականությանը, առօրյային, փողոցները մաքուր լինեն, այսինքն մենք պետք է այսօր շատ ավելի սիրենք մեր հայրենիքը։ Ճանապարհին օրինակ մենք կանգար արեցինք Նորավանքում։ Ինձ մտեցան այդ տարածքում ապրող երեխաները, դպրոցականներ էին իրենց ուսուցչուհի հետ, մտեցան ես այդ սիրուց արդեն չգիտեի ինչ անել, ինչս կտրում էր, իսկապես չէի մտածում որ այդ տարիքի երեխաներ դպրոցականներ ինձ պետք է այդքան սիրեն ու գնահատեն ու իրանք մտեցան ինձ զարմանքով, որ ես զմայլվում եմ տարածքով եւ այդ սարերով կարմիր, շատ հետաքրքիր։ Ասին առաջին անգամ եք այստեղ, վայվույներից հետո էլի առաջին անգամ եք այստեղ, ասում եմ ոչ, բա ինչու եք այդքան զարմացածն եմ։ Ասում եմ, որտեվ ես այնքան եմ սիրում իմ հայրենիքը, որ անընդհատ ինքը ինձ զարմանք է պատճառում, անընդհատ չեմ կշտանում այդ կարմիր լեռներից չեմ կշտանում այդ նորավանքի նախշերից, չեմ կշտանում ուղղակի։ Ադամանդ է նորավանքը։ Եթե այս զգացումը մենք ապրենք ու տիրոջ կարգավիճակը մեր մեջ նստած լինի հստակ։ Էլ թուրքում շուն հեչ այդ ժամանակ մենք հզոր ուժ ենք, հզոր, հզորագույն ուժ ենք այդ ժամանակ։ Հիշեցնում ենք եթերային ձերողեկիցը Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է, որի հյուրն է սիրված երգչուհի Աննա Մայլյանը։ Բացում ենք մեր հանդեսի երկրորդ էջը, որը վերաբերում է հարս կեսուր փոխհարաբերությունների ներդաշնակ կառուցմանը։ Որքան էլ ժամանակներն ու մտածողությունը փոխվեն, այնուամենայնիվ հարս կեսուր բարդ եւ լարված հարաբերությունների դեռ կարելի է հանդիպել մեր օրերում։ Հաճախ Արևանի բարեկամի ընտանեկան այս կամ այն իրավիճակները տեղի են ունենում հենց մեր աչքի առաջ ու չամուսնացած կամ նոր ամուսնանալ պատրաստվող շատ աղջիկների մոտ ակամայից բացասական տրամադրվածություն է ձևավորվում ապագա սկեսուր մայրիկի հանդեպ։ Ձեզ ենք ներկայացնում քայլեր, որոնք կօգնեն պահպանել նորմալ հարաբերություններն ու խուսափել կոնֆլիկտներից։ Քայլ առաջին. դրական տրամադրվածություն։ Հաճախ մեր վատ տրամադրվածությունը խանգարում է նորմալ հարաբերություններ կերտել պետք չէ նոր ընտանիք տեղափոխվել սկեսուրների մասին հավանական ու անհավանական պատմություններին ականջ տնելով ու հավատալով։ Ապագա սկեսուրիդ մասին աշխատիր լավը մտածել, չէ որ դեռ չես ճանաչում նրան, ուրեմն ինչու զուր տեղը չարանալ նրա հանդեպ։ Քայլ երկրորդ՝ տարիքային տարբերություն, գումարած հարգանք։ Այն, որ սկեսուրդ քեզանից տարիքով անհամեմատ մեծ է, դա դեռ չի նշանակում, որ նրան ամեն ինչ ներելի է, բայց հարգանքը մեծի հանդեպ երբեք ավելորդ չի լինում։ Նախքան վիճելը հիշիր, որ նա տարիքով արդեն մեծ է եւ հնարավոր է առողջական խնդիրներ ունենա վիճելուց հետո։ Չարժե չլվացած ապսեները կամ վաժակները ոչ իրենց ճիշտ տեղը դնելու պատճառով ավելորդ լարվածություն ստեղծել կամ վտանգել առողջությունը։ քայլ երրորդ անձնական տարածքի ներխուշում Շատ սկեսուրներ սկզբնական շրջանում չեն հարմարվում իրենց տան մեջ երկրորդ կնոջ արկայությանը։ Կամ նրանց նյարդայնացնում է, որ օրը 3 անգամ չես լվանում հատակը կամ հակառակը ձեռքես տալիս նրանց սիրելի ցաղկամանին։ Սրանք երևույթներ են, որոնք ժամանակի հետ կանցնեն։ Հարկավոր է անտեսել ու տունը որոշ ժամանակ դեկորացիոն փոփոխությունների չենթարկել իսկ անելուց առաջ էլ անպայման խորհրդակցել նրա հետ։ Քայլ 4. Հանդուրժողականություն։ Հանդուրժող լինելն այդքան էլ հեշտ չէ, բայց եթե սիրում ես ամուսնուդ, ապա գոնե հանուն նրա փորձիր սկեսուրիդ հետ նորմալ հարաբերություններ պահպանել։ Ամուսնուդ գլուխը մի տար նրա մայրիկից անընդհատ բողոքելով, դա կարող է հունից հանել նրան։ Եվ վերջում համոզված եղիր, որ ցանկացած կոնֆլիկտ կարելի է հեշտությամբ հարթել, եթե ընտանիքում տիրում է ջերմ սիրո մթնոլորտը։ Հայուհի ռադիոհանդեսը եզրափակում ենք ամերիկաբնակ բանաստեղծուհի Թամար Հովանիսյանի «Կինը» գրքից մեկ ստեղծագործությամբ։ Բաշը ցնցիր, ոդքի ելիր, իմ մեջ ապրող չսանձված ձի։ Ես ընկաչոք պիտ չլինեմ, հեկեկոցիս ականջ մի դիր, ցնցիր դու ինձ, բաշատ վերար ու դուրս բեր ինձ այս խավարից, օրիրի մեջ իմ այս դժվար մենակ մի թող, մի լքիր ինձ։ Դու ես հանել հոգիս ոտքի, երբ անկումներ ինձ պաշարել, դու ես զեռնոց նետել ամբոստ բամբասողին ու դավողին ու վիրավոր մի լրությամբ գետնահարել քեզ ատուղին։ Հպարտություն անվանիր մերթ, կամ էլ կոչվիր ինչպես կուզես։ Մեկ է բաշիտ ցնցումից խենթ վեր պիտ բռնեմ գլուխս ես։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժն Ադեժդա Դոլոխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։